أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة ووعد للمتقين بالثواب وللمجرمين بالعقاب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفحما والهكني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري vahlül uqdətən min lisani yəfqəhü qavli. İslam dininin 5 rukunundan birisi sayılan Ramazan ayı, Ramazan ayının fəziləti və Ramazan ayında müsəlmanların tutduğu orucun fəziləti, vacibliyi və əhkamı, yəni onu necə etməyin şəriətdə yolu barəsində Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri ilə inşallah bəzi xatırlatmalar edəcəyəm ki, Ramazan ayı ərəfəsində bu orucu niyyət edən müsəlmanlar üçün bu edəcəyim xatırlatma Ramazan orucu üçün bir hasanlaşdırma olsun. Və söhbəti inşallah Ramazan ayı ilə bağlı olan söhbəti iki hissədə edəcəyəm. Birinci hissə Ramazan ayının fəziləti, Ramazan ayının orucunun vacibliyi və ikinci hissə isə Ramazan ayı ilə bağlı olan fiqh, yəni Ramazan orucunun tutulmasının necə, necəliyi barəsində olan Peyğəmbər s.ə.v-in səhih hədisləri. Allah subhanahu və teala Bəqərə surəsində 183-cü ayətdə buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzina əmənu kutibə aleykumus siyəm kəmə kutibə aləl-ləzina min qablikum ləalləkum təttəkun. Allah subhanahu və teala buyurur ki, Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərin üzərinə oruc fərd edildiyi kimi sizə fərd edildi ki, bununla Allahdan qorxasınız. Və bu ayətə görə Ramazan ayının orucu vacibdir. Müsəlmanlara vacibdir. Və həmsinin bu əməl Ramazan ayının orucu İslam dininin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisinə görə 5 rukunundan birisidir. İmam Buxar və Müslimin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümədən rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Buniyəl İslamu alə xamsin. İslam 5 şey üzərinə bina edilib. Şəhadətu ən la iləhə illallah və ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh. La iləhə illallah və Muhammədən Rasulullah şəhadəti və iqamiz salət və namaz qılmaq və itəiz zəkat, zəkat vermək və həccül beyt beyti, yəni Allahın evini, Kəbəni həcc etmək və savmu Ramadan və Ramadan ayının orucu. Və bu, Peyğəmbər s.ə.v hədisində İslamın 5 beş rukununun 5-incisi Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayının orucu olduğunu bildirir. Və həmçinin bu ayın e, fəzilətlərində, fəzilətlərindən birisi odur ki, Quran-ı Kerim Allah Subhanahu və Teala'nın kitabı məhz bu ayda nazil olmuşdur. Allah Subhanahu və Teala Bəqərə surəsinin 185-ci ayətində buyurur ki, Şəhr-ü Ramazan əlləzi unzilə fihi əl-Qur'an, əl-əyə. Ramazan ayı hansı ki, Quran həmən ayda nazil edilmişdir. İmam Buxarə və Müslimin Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Qalə Allahu əzzə və cəll, əzəmətli və böyük Allah demişdir. Hədis qüdsü hədisdir. Kullu əmələ ibni Ədəmə ləhu, Adəm övladının bütün əməlləri özləri üçündür. İllə siyəm, yalnız orucdan başqa. Fə innəhu li və ənə əcri bihi və oruc mənim üçündür və onun mükafatını da mən verirəm. Və siyəmu cünnətun, oruc qalxandır, yəni cəhənnəmdən qoruyan bir qalxandır. Fə idə kənə yevmu səvmin əhədikum fələ yərfud və lə yəsxab. Əgər sizlərdən biri oruclu olduğu gündə oldusa, açıq-saçıq söz danışmasın və möhkəm səslə də danışmasın. Fə insəbbəhu əhədun Əgər onu bir kəs söyərsə, əv qatələhu və yaxud da əgər onunla bir kəs döyüşərsə, fəlyəqul inni saim Həmən kəs desin ki, mən orucam. Vəlləzi nəfsi Muhammedin biyədihi Muhammedin nəfsi əlində olan and olsun ki, ləxalufu fəmi saim ətyabu indallahi min rihil misk Oruclu olan kəsinin ağzının qoxusu Allah qatında miskin qoxusundan daha pakdır, daha daha ətirlidir, daha yaxşıdır. Lissaim fərihətən Oruç tutan üçün iki fərəh var, iki, iki sevinc var. Yəfrəhuhumə İzə əftərə fərihə bi fıtrihi Əgər oruçdan oruç atırsa, orucu açması ilə, iftarı ilə fərəhlənir. Və izə ləqiyə Rabbəhu fərihə bi savmihi Rəbbi ilə, Rəbbi ilə görüşdükdə isə oruç tutduğuna görə sevinəcəkdir. Və İmam Buxari və Muslimin Səhl ibn Səd radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnə fil cənnəti bəbən yuqalü ləhu ər-rəyyan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cənnətdə bir qapı vardır. Həmən qapıya rəyyan deyilir. Yədxulu minhu əs-saimun yevməl qiyamə. Qiyamət günü həmən qapıdan yalnız oruç tutanlar daxil olacaqlar. Lə yədxul minhu əhədun qayrahum. Oruç tutanlardan başqa o qapıdan heç kəs daxil olmayacaq. Yuqal eynə saimun fəyəqumunə lə yədxul minhu əhədun qayrahum. Qiyamət gün deyiləcək ki, oruç tutanlar haradadır və onlar qalxacaqlar, qapıdan daxil olacaqlar, onlardan başqa qapıdan heç kəs daxil olmayacaq. Fəizə daxalu uğliqə fələm yədxul minhu əhədun. Əgər oruç tutanlar həmən qapıdan daxil oldusa, həmən qapı bağlanır və həmən qapıdan cənnətə heç kəs daxil olmur. İmam Buxarı və Muslimin Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən samə Ramadan imənən və ihtisabənğufirə ləhu mə təqaddəmə min zəmbihi. Kim Ramazan ayını oruq imanla və ihtisabla, yəni savabını Allahdan istəyərək oruç tutarsa, onun bütün keçmiş günahları bağışlanar. Yəni, insan müsəlman Ramazan ayına daxil oldu, Ramazan ayını orucla keçirdi və Ramazan ayını orucla bitirdisə, həmən insan təzə doğulmuş bir uşaq kimi bütün günahları bağışlanmış olur. Yenə İmam Buxarə və Müslimin Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə cəə Ramazan futtihət əbvəbul cənnə və qulliqət əbvəbun nər və suffidət əşşəyatin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ramazan ayı gəldikdə cənnətin qapıları açılır cəhənnəmin qapıları bağlanır və şeytanlar zəncirlənir. Yəni, bu hədisə görə Ramazan ayında cənnətin qapıları açılır, cəhənnəmin qapıları bağlanır və şeytanlar zəncirlənir. Yəni, bu ayda edilən əməl başqa ayda edilən əməllərdən daha asandır və daha savabı çoxdur və daha fədilətlidir. Yenə İmam Buxar və Müslimin Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhudan rəvat etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən samə yovmən fi səbilillə bə'ədəllahu vəcəhu aninnər səbi'inə xarifə. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onun vacixini, onun üzünü cəhənnəmdən 70 faiz, 70 il uzaqlaşdırar. Və bura qədər zikr etdiyim hədislər və ayətlər Ramazan orucunun vacibliyi və fəziləti ilə bağlı olan dəlillər idi. İndi isə Ramadanın əhkamı ilə bağlı inşallah hədislər zikr edək. İlk öncə e, həmbəli alimlərindən olan İbn-i Qudamə Əl-Məqdisinin Umdəsül Fiqh adlı kiçik fiqh ilə bağlı olan Umdəsül Fiqh, yəni fiqhin əsası, fiqhin təməli həmbəli məsəbi üzrə həmən Umdəsül Fiqh kitabından Ramazanın kimlərə vacib olması ilə bağlı inşallah giriş etmək istəyirəm. Deməli, İbn-i Qudamə Əl-Məqdisi Rahiməhullah Umdəsul Fiqdə e, Kitab-ı Siyam Siyam fəslində, yəni oruc fəslində buyurur ki, həmən fəslin başlanğıcında buyurur ki, Yəcib siyamu Ramadan alə kulli muslim, bəliq, əqil, qadir aləs-səvm və yu'mər bihis-sabi izə ətaqəhu. Şeyx buyurur ki, Ramazan orucu hər bir müsəlmana buluq yaşına çatmış, ağıllı olan və ordu tutmağa qadir olan hər bir kəsə vacibdir və həmçinin taqəti çatan, ordu tutmağa taqəti çatan oğlan uşaqlarına da əmr edilir. Ramazan ayının orucunun tutulması. Və yubəhul fitr fi Ramazan li ərbəti əqsəm. Şeyx buyurur ki, Ramazan orucu Ramazan ayında dörd qrup kəsə tutmamaq mübahdır, yəni icazəlidir. Birinci qrup əl-əvvəl Əl-mərid əlləzi yətədərrəru bihi vəl-musafir əlləzi ləhul qasr vəl-fitr ləhumə əfdəl və aleyhiməl qada və insamə əczəəhumə. Deməli, şeyh buyurur ki, birinci qrup o kəslərdir ki, Ramazan, ay Ramazan ayında oruç tutmaqdan icazəlidirlər. Xəstə olan kəs hansı ki, orucla, orucdan ona zərər, oruc tutmağından ona zərər ola bilər. İkinci, müsafir, hansı ki, müsafir namazı qəsr, yəni qısa 4 rükətləri 2 rükətdə qılan kəs, yəni misafir olan kəs, ona oruç tutmaq vacib deyil. Və onlar üçün orucu tutmamaq, bu xəstə üçün və misafir üçün orucu tutmamaq daha fəzilətlidir. Vala, lakin əgər bunlar xəstə, bu iki kəs xəstə halında və səfərdə olduğu halda orucu tutarsa, tutduqları oruc onlar üçün kesərli saylar. Əs-səni, ikinci qrup adamlar ki, orucun vacib olmadığı kəslər, Əl-Həid və nəfsə təftirani və təqdiyani və insamətə ləm, yəciz, ləm yudzikhumə. Deməli, heyz olan qadın və nifas olan qadın, yəni doğuşdan sonra doğuşdan sonraki halda olan qadın, bu iki qadına, bu iki halda olan qadına oruç tutmaq vacib deyil. Onlar oruç tutmurlar və sonra isə qədasını tuturlar. Ramazan bitirdikdən, Ramazan bitdikdən sonra və bu heyz və nifas halı onlarda qutardıqdan sonra qəza edirlər, yəni hər buraxdıqları günün əvəzini tuturlar və nifaslı və heyzli olduğu hallarda oruç tutarlarsa, bu iki qadına tutduğu oruç kesərlidir, yəni batildir. Üçüncü qrup, əs-səlis əl-hamil vəl-murdi' izə xafətə alə ənfusihimə əftərətə. Deməli, hamilə qadın və süd verən qadın, əgər öz nəfslərinə oruc, orucla bir qorxu varsa, Bunlar bu iki qadın oruç tutmurlar. Və qadətə və sonra isə qədasını tuturlar. Və in xafətə alə vələdəyhimə əgər orucu öz uşaqlarına görə, hamilə qadın, yəni bətində olan uşağa görə qorxub oruç tutmursa, süd verən qadın özünə görə yox, uşağa görə qorxub oruç tutmursa, əftarətə və qadətə və ətəamətə ən kulli yevmin miskinən uşağa görə qorxub orucu tərk edən, süd verən qadınla hamilə qadın isə sonra Ramazan ayından sonra qədasını tuturlar hər tutmadıqları günün və həmsinin hər bir gün üçün də bir miskinə yemək verirlər. Dördüncü qrup Ər-Rabi Əl-Aciz Ənis-Siyam Likibərin əv məradin lə yurcə bər'uhu Deməli, aciz olan kəs hansı ki, qocalıq səbəbi ilə acizdir, oruç tuta bilmir və yaxud da sağalmasına ümid edilməyən, yəni sağ, e, şəfası, yəni o xəst, xəstəlikdən sağalması ümid edilməyən kəs. Bu adamlar oruç tutmurlar. Yut'am anhu an kulli yawmin miskinan. Bu adamların əvəzindən hər bir günün əvəzinə bir miskin, bir kasıb doyuzdurulur, yemək verilir. Bu aciz, yəni çox qoca olan kəs, hansı ki, yaşı ilə əlaqədar çox qoca taqəli satmır oruç tutmağa, bu kəs oruç tutmur, bunun əvəzinə fidyə verilir, bir miskin yedizdirilir. Xəstə isə o xəstədir ki, yəni xroniki xəstəlik, məsələn, şəkər xəstəliyi kimi sağalmayan bir şeydir. Bu halda olan xəstə oruç tutmur, tutmadığı hər gün əvəzinə isə bir kasıb doydurur və yaxud da onun əvəzinə doydurulur. İndi isə başqa bir həmbəli alimi Abdülğani Əl-Məqdisi rahiməhullah onun Umdasıl Fiqh adlı, Umdasıl Əhkəm adlı kiçik fiqh kitabı var və həmən kitablar əsasən Buxar və Müslümin ittifaq elədiyi hədislərlə olan əhkamlardır. Həmən Umdətül Əhkəm Şeyxin Abdül, Abdülğani Əl-Məqlisinin kitabından Kitab-ı Siyəm, oruc kitabı, oruc fəslindən olan Ramazan orucunun əhkamına bağlı, yəni onu necə əda etmək lazımdır. Yəni o əhkama bağlı onun hədisləri inşallah zikr edəcəyəm. Ən Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu qal, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurub, Lə tuqaddimu Ramazan bi savmi yevmin və lə yevmeyn illə rəculun kənə yasum savmən fəl yasumhu. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Ramazan ayına orucla daxil olmayın. Ramazan ayını orucla qabaqlamayın. Yəni, Ramazan ayını bir oruc və yaxud da iki günün orucu bu orucla Ramazan ayına daxil olmayın. Yalnız bir kişi istisnadır ki, o kişi istisnadır ki, o oruc tuturdu, o orucunu tamamlasın. Yəni, bu hədis dəlildir ki, Şaban ayının son günləri Ramazan ayında bir-iki gün qalmış oruç tutmaq məkruhdur. Ki, Ramazan ayına oruçsuz daxil olasan, Yalnız ordu tutan kişi o ordunu tamamlasın. Bu o kəsdir ki, əgər həmən ayın axır günü həftənin birinci, dördüncü günə düşübsə, oruç tutan kəsdirə, o həmən kəs ordunu tamamlamalıdır. Ən Əbdillah ibn Umar radiyallahu anhuma qalə, Səmi'tu Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, İzə rəəytumuhu fəsumu və izə rəəytumuhu fəftiru, fəin ğumma aleykum fəqduruləh. Peyğəmbər, e, deməli İbn Ömərin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər onu gördünüzsə, yəni ayı gördünüzsə, oruç tutun. Əgər onu gördünüzsə, iftar edin, orucunuzu açın. Əgər o sizə gizli qalarsa, yəni ayı görə bilməzsinizsə, yəni hava buludlu var, ayı görə bilməzsə, onda ayı 30 gün sayın və 30 gündən sabahki günü Ramazan ayının biri olaraq hesab edin və oruç tutun. Ən Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu qalə, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurub, Təsəhhəru fə innə fissuhur bərəkə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, səhur edin, həqiqətən səhurda bərəkət vardır. Səhur Ramazan ayında sübh azanına süb aranından öncə yeyilən yeməyin adıdır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v o yeməkdə bərəkətin olduğunu bildirir ki, və təşviq edir ki, o yeməyi yeyin, o yeməkdə bərəkət vardır. Qalə Ənəs, qultu li Zeyd, kəm kənə beynəl əzən və səhur, qalə qadru xamsinə əyə. Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Zeyd radiyallahu anhudan soruşdum ki, azanla səhurun arasında olan vaxt, vaxt nə qədər idi? Və o mənə dedi ki, qadru xamsin əyətən, sübhün adanı ilə səhurun arasındakı olan vaxt 50 ayətin tila tilavəti qədərindirdi. Yəni, 50, Quran-ı kərimdən 50 ayət oxuyanda nə qədər vaxt edirsə, o qədər vaxt idi. Ən Əişətə və Ummu Sələmətə radiyallahu anhümə ənnə Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə kənə yudrikuhu əl-fəcru və huva cunub min əhlihi summa yəftəsil və yəsum. Ayşə və Ummu Sələmə radiyallahu anhuma buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sübhün vaxtı oyanırdı və o öz əhlindən cunub, oldu, cunub olurdu, sonra qüsul alıb və orucuna davam edirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Ən Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu qalə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Mən nəsiyə və huvə saim fəəkələ əv şəribə fəliyutim səvməhu fəinnəmə ətəməhullah və səqahu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim unudaraq oruc olduğu halda yemək yiyərsə və yaxud da nə isə içərsə, həmən kəs orucunu tamamlasın. Yəni, unudaraq, əgər bir insan Ramazanın Ramazanın oruc vaxtı bir insan unudaraq yemək yiyər və yaxud da nəsə içərsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həmin kəs ordunu tamamlasın. Şübhəsiz ki, onu yedizdirən də, içizdirən də Allahdır. Yəni bu şey Allahın qədəri ilə baş vermişdi. Həmin kəs ordunu tamamlasın. Ən Əbi Hüreyrə rəziyallahu anhu qala Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh buyurur ki, Beynəmə nəhnu culusun innən nəbi. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında əyləşmişdik. İzcəəhü rəculun fəqalə ya Rasuləllah. Bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gələrək dedi ki, hələktu, həlak oldum. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, mələkə, sənə nə olub? Qalə fəqəhtu alə imrəəti və ənə saim. Mən oruz olduğum halda öz qadınımla yaxınlıq etdim. Fəqalə Rasulullah s.a.v. Peyğəmbər s.a.v. ona buyurdu. Yəni, bu hadisə Ramazan ayında baş verir. Peyğəmbər s.a.v. buyurdu ki, Həl təcidu rəqəbətən tu'tikuhə Bir qul azad edə bilərsənmi? Kişi dedi, qalə lə, dedi ki, xeyr. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, fəhəl təstətiu ən təsumə şəhrin mütətəbiəyn. İki ay ardarda oruç tuta bilərsənmi? Pe e, kişi buyurdu ki, lə, xeyr. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, fəhəl təcidu it'amə siddinə miskinən. 60 miskini acı doydura bilərsənmi? Kişi buyurdu ki, xeyr. Fəssəkətən Nəbi sallallahu aleyhi səlləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm sustu. Fəbeynəmə nəhnu alə zəlik iz ətən Nəbi bi ərəqin fihi təmrun. Və bu, bu, biz deyir, Əbu Hureyra bu vəziyyətdə olduğumuz halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin yanına bir səbət xurma gətirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurdu ki, Eynə səil, beyaq sual verən kişi haradadır? Və həmən kişi dedi ki, ənə, mən buradayam. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, xuz hədə, bunu götür. Fətəsəddəq bihi və onunla sədəqə ver. Yəni, 60 kəsi doydur. Fəqalə, kişi dedi ki, e, ələ əfqar minni ya Rasuləllah. Kişi buyurdu ki, ey Allahın Rasulü, məndən fəqir, məndən çatıb adam varmı? Fəvallahi mə beynəli əbəteyhə əhl-i beyt əfqar min əhl-i beyt. Deyir ki, mənim qaldığım yerdə mənim əhl-i beytindən daha çatıb ailə yoxdur. Fəttahikən Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm həttə bədət ənbə, ənbəyəbuhu. Hətta Peyğəmbər s.ə.v güldü və elə güldü ki, arxa dişləri görsəndi. Və Peyğəmbər s.ə.v həmən kişiyə buyurdu ki, Ət'imhu əhləkə. Onu götür və onu əhlinə yedizdir. Yəni, həmən yeməyi götür, öz ailənə yedizdir. Yəni, bu hədis dəlildir ki, Ramazan ayının gündüzündə bir müsəlman qadını ilə yaxınlıq edərsə, onun ilk kəffarəsi bir qul azad etməkdir. Onu bazarmırsa, 60 miskini doyurmalıdır. Yox. Deməli, bir qulu azad edə bilmirsə, nə etməlidir? 2 ay ardarda dayanmadan oruç tutmalıdır. Əgər o 2 ay orucu da tuta bilmirsə, 60 miskini doydurmalıdır. Və onu da bazarmadığı halda həmən kəs fidyə ödəməkdən nədir? Kəffara ödəməkdən azaddır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v kişi dedikdə ki, mənim ailəmdən daha kəfib ailə yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, götür o xurmanı, bir səbət xurmanı öz ailənə, ailənə yedizdir. Ən Əişətə radiyallahu anhə ənə Həmzətə ibni Amr əl-Əsləmi qalə linnəbi Ayşə radiyallahu anhu buyurur ki, Həmzə ibn Amr əl-Əsləmi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə dedi ki, Əəsumu fissəfər Və kənə kəsirus siyam. Deməli, bu sahabə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən səfərdə oruç tutmumu? Və Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, bu kişi çox oruçdan kəsiydi. Və Allah Rəsulü aleyhissalatü kişiyə cavab olaraq buyurdu ki, İnşi'tə fəsum və inşi'tə fəəftir. İstəyirsən təfərdə oruç tut, istəyirsən oruç tutma. Ən Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhu qalə Kunna nusafiru mə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm Ənəs ibn Məlik buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə səfər edirdik. Fələm yəib əs-saim aləl-muftir vələl-muftir aləl-saim Oruç tutan kəs, oruç tutmayan kəsə ayıb tutmazdı. Oruç tutmayan kəssə, oruç tutana ayıb tutmazdı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə sahabələr səfərdə olublar səfərdə olan sahabələrin içərisində Ramazan ayında oruç tutan da olub, oruç tutmayan da olub və bu ayət bu hədislərlə dəlildir ki, səfərdə insan ruxsətlidir. Yəni oruç istətə tutsa da bilər, tutmaya da bilər. Ən Əbi Dərdə radiyallahu anhu qalə Əbu Dərdə radiyallahu anhu buyurur ki, xərəcnə mə'ə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm fi şəhri Ramadan fi hərrin şədid həttə in kənə əhədunə ləyədəu yədəhu alə rəsihi min şiddətil hərr Sahabə buyurur ki, biz Peyğəmbər s.ə.v ilə birlikdə Ramazan ayında səfərə çıxdıq və şiddətli isti idi. Hətta biz, bizim səfərdə olanların bəziləri istidən öz əlini başının üzərinə tuturdu. وَمَا فِينَ سَائِمْ إِلَّا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem və Abdullah ibn Ravaha və bizim içərimizdə iki nəfərdən başqa oruçdan kəs yox idi. O iki nəfər də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü idi və Abdullah ibn Ravaha radiyallahu anhu. Bu iki nəfərdən başqa səfərdə olanların içərisində oruçdan yox idi. An Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin Deməli Cabir radiyallahu anhu buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem səfərdə idi. Fərəə zihəmən və rəculən qəd aleyhi Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, bir toplum, bir izdihamlı bir toplum bir kişini kölgələndirir. Fəqalə mə həzə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu nedir? Qalu saim. Deyirlər ki, bu oruç tutandır. Bu kəs oruclu kəsdir. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Leysə minəl birri səvmu fissəfər. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, səfərdə oruc bir, yəni yaxşı bir şey deyil. Nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v belə deyir? O kişi həmən səfərin çətinliyindən özünü itirmişdi. Ona görə onu kölgə gələndirirlər. O halda olan adama Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu halda oruç tutmaq yaxşı bir şey deyil. Yəni kişi özündən getmişdi. <clears throat> Ən Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm fi səfərin fəminnə saim və minnəl muftir Deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v ilə birlikdə səfərdə idik Və bizim içərimizdə oruç tutanlar da var idi və oruç tutmayanlar da var idi. Qalə fənəzəlnə mənzilən fi yevmi hərrin və isti bir gündə bir yerə çatdıq və əksərunə zillən sahibül kəsə və bizim əksərimiz paltarı ilə ki, özünü kölgələndirirdi istidən. Fəminnə mən yəttəqi şəmsə biyədihi və bizim içərimizdə günəşdən əli ilə, əli ilə özünü qoruyanlar da var idi. Qalə və sahabə buyurur ki, Fəssəqətə suvvəmu Oruç tutanlar yıxılırlar, özlərindən gedirlər. İstidən yanı. Və qaməl muftirun Və oruç tutmayanlar qalxıb Fəttərəbul əbniyyətə Və çadırlar qururlar. Və səqavur rikəb Və atlıları atlılara su verirlər. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bu hadisələri, bu mənzərəni görür. Deyir ki, Zəhəbəl muftirunəl yevmə bil əcr. Bu gün oruç tutmayanlar savab qazandı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ən Əişətə radiyallahu anhə qalət Kənə yəkunu aleyyəs səvm min Ramadan Fəmə əstətiyu ən əqdiyə illə fi şəbən Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, mənim Ramazan ayından tutmadığım oruclar qalırdı və mən onların qədasını Şaban ayında tuturdum. Yəni, bu hədis dəlildir ki, Ramazanın, Ramazandan qalan qədanı Ramazandan əvvəlki olan Şaban ayına qədər uzatmaq olar. Ən Əişətə radiyallahu anhə ənnə Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə qal Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Mən mətə və aleyhi siyamu səmə anhu valiyyuhu Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim üzərində oruc olduğu halda ölərsə, onun orucunu onun vəlisi tutar, əvəzini. Və əxrəcəhu Əbu Davud və qalə həzə fil nəzr xassatan və huvə qovlu Əhməd ibn Həmbəd rahiməhullah. Deməli, şeyx burada zikr edir ki, Abdülqani Əl-Məqdisi və bu ləfsi deyir Əbu Davud e, rəvayət edir. Və bildirir ki, bu hədis xüsusən nəzir olan oruca aiddir. Və bu İmam Əhmədin məhzəbidir. İmam Əhmədin, Əhməd ibn Həmbəlin rəyidir. Yəni, bir kəs ölərsə, orucu qalarsa, nəzir orucu qalarsa, onun əvəzi vəlisi tərəfindən tutulmalıdır. Yəni, şeyh buyurur ki, bu hədis kim ölərsə, onun üzərində orucu qalarsa, onun vəlisi tutur. Bu, nəzir orucu aid. Yəni, bu Ramazan ayının orucuna aid deyil. Ən Əbdullah ibn Əbbəs radiyallahu anhuma qalə cəə rəculun ilən nəbi sallallahu aleyhi səlləm fəqalə ya Rasuləllah innə ummi mətət və aleyhə sovmu şəhr əfə əqdihi ənhə Bir kişi Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib buyurur ki, ey Allahın rəsulu, anam dünyasını dəyişib və onun bir ay orucu qalıb, onu həmən orucu anamın əvəzindən qəza edinmi? Peyğəmbər s.ə.v həmən kişiyə buyurur ki, Ləv kənə alə ummikə deynun əkuntə qadiyəhu ənhə Əgər ananın borcu qalsaydı, sən o borcu ödəyəcəkdinmi? Kişi buyurur ki, bəli, nəam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Fədeynullaha əhəqqu ən yüqdə Allahın borcunun ödənməsi daha haqlıdır. Və fi rəvayətin cəət imrəətun ilən nəbi Başqa bir rəvayətdə isə bir qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib buyurur ki, Ya Rasuləllah, innə ummi mətət Və aleyhə savmu nəzrin. Qadın buyurur ki, anam dünyasını dəyişib və onun üzərində nəzir oruz qalıb. Əfə əsumu ənhə. Qadın buyurur ki, onu anamın əvəzindən tutunmu? Fə e, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əfərə eyti ləv kənə alə ummiki deynun fəqədəytihi. Ananın borcu olsaydı, ananın borcunu ödəyəcəkdinmi? Qadın buyurur ki, bəli, Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Fəsumi ən ummiki, ananın əvəzindən orucunu tut. Ən Səhl ibn Səd, Əs-Səid radiyallahu anhu, ənə Rasuləllah sallallahu aleyhi və səlləmə qal. Səhl ibn Səd radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v belə buyurur. Lə yəzəlun nəs bi xeyrin mə əccəlul fitr və əxxarus səhur. Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, insanlar iftarlarını iftarlarına tezləşdirdikləri və sahurlarını gedişdirdikləri müddətcə xeyir üzərindədirlər. Ən Umar ibn-i Xattab radiyallahu anhu qalə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Ömər ibn Xattab deyir ki, Peyyambər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurub İzə əqbələl leyli min həhunə və ədbərən nəhəru min həhunə və qarabəti şəmsu fəqəd əftərə saim Peyyambər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, əgər gündüz buradan çevrildisə və na, na, e, deməli axşam o tərəfdən çevrildisə və günəş batdısa oruç tutan orucunu açdı. Ən Əbdillah ibn Umar radiyallahu anhuma qalə İbn Ömərin rəvat etdiyi hədisdə İbn Ömər buyurur ki, Nəhə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ənil visəl Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orucu uzatmağı nəhy etdi. Qalu ya Rasuləllah innəkə tuvasilu və insanlar dedilər ki, ey Allahın rəsulu, sən öz orucunu dadırsan, yəni iftarın vaxtını dadırsan. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, inni lestu kəheyhətikum mən sizin kimi deyiləm. İnni ut'amu və uska mən yedirilirəm, mən isidirilirəm. Ən Əbdillah ibn Amr ibn-i As radiyallahu anhuma qalə uxbirən nəbi Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verildi ki, ənni əqul vallahi la əsumənən nəhər və la əqumənən leyl mə iştu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verildi ki, mən demişəm ki, Allaha and olsun ki, mən daim gündüzləri oruç tutacağam və daim gecə namazı qılacağam. Nə qədər ki yaşayıram, nə qədər ki yaşayıram, mən belə edəcəyəm. Fəqalən nəbi, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Əntəlləzi qultə zəlik, Peyğəmbər s.ə.v mənə buyurdu ki, bu sözü sən demisənmi? Fəqultu ləhu qad qultuhu bi əbi əntə və ummi ya Rasuləllah. Deyə dedim ki, sən mənim atam, anamsan, ey Allahın Rasulü. Bəli, mən o sözü demişəm. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, fəinnəkə lə təstətiyu zəlik, sən bunu bacarmazsan. Fəsum fəəftir və kum və nəm. Oruc da tut və iftar da et. Yəni, hər gün oruç tutma. Oruç tutduğun gün, gün də olsun, oruç tutmadığın da gün olsun. Və gecə namazını həm qıl, həm də yat. Və sum minə şəhri sələtətə əyyəm. Hər ayda üç gün oruç tut. Fə innəl həsənətə bi əşri əmsəlihə. Hər bir yaxşı əməl 10 qat artırılır. Və zəlikə misli siyamid dəhir. Və bu, həyat boyu oruç tutmağa bərabərdir. Qultu, Dedim ki, inni la utiqu afdal min zalik. Dedim ki, Allah Rəsulü, mən bundan daha artığına da gücüm tatar. Taqətim tatar ki, bundan daha artığını dedim. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, fəssum yevmən fəəftir yevmeyn. Bir gün oruç tut, iki gün oruç tutma. Və deyir, dedim ki, inni la utiqu afdal min zalik. Mən bundan daha artığına da edə bilərəm, taqətim tatar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Fəssum yovmən fəəftir yovmən. Bir gün oruç tut, bir gün oruç tutma. Fəzəlikə siyamu Davud aleyhissələm və huvə əftəlus siyam. Və bu, Davud aleyhissələmin orucudur ki, bu orucdan daha üstün, daha fədilətli oruç yoxdur. Yəni, ömür boyu bir gün oruç tutmaq, bir gün tutmamaq. Fəqultu, dedim ki, inni lə utiqu əftər min zəlik. Dedim ki, ey Allahın rəsulü, mən bundan daha artığına da qadirəm. Yəni, bundan daha artığına da taqətim çatar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Lə əftəli min zəlik. Bundan daha üstünü yoxdur. Və fi rəvayətin qal və başqa bir rəvayətdə isə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Lə səvmə fəvqə səvmə əxi əd-Davud Davud aleyhissələm şətrud dəhir fəsum yovmən fəəftir yovmən. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, qardaşım Davud aleyhissalamın orucunun üzərinə ondan daha üstün oruc yoxdur. O ömrünün yarısını oruç tutub, yarısını isə oruç tutmuyub. Yəni bir gün oruç tutub, bir gün oruç tutmuyub ömrü boyu. Ən Əbdillah ibn Amr ibn el-As radiyallahu anhuma qalə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deməli Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma buyurur ki İnnə əhəbbəs siyam ilallah siyamı Davud Allahın ən sevdiyi oruc Davud aleyhissalamın orucudur Və həbbə salət ilə Allah salət Davud. Allahın ən sevdiyi namaz. Davud aleyhissalamın namazıdır. Kənə yənəmun nısfül leyl və yəqumus sulusəhu. O, gecənin yarısını yatır və üçdə birini isə qalxıb namaz qılır və yənəmu sudusəhu və sonra altıda birini isə yatırdı. Və kənə yəsumu yovmən və yuftir yovmən və həyatı boyu hər gün bir gün oruç tutub, bir gün iftar edib, bir gün oruç tutmayıb. Ən Əbi Hüreyrət rədiyallahu anhu qal Əfsəni xalili Əbu Hüreyrə buyurur ki, mənim dostum mənə belə vəsiyyət etdi. Yəni Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam bi sələsi siyami siyami sələfətə əyyəmin min kulli şəhər hər ayın, yəni müsəlman ayının üç gününü oruç tutmaq və rəkətə duhə və iki rükət duha namazı qılmaq və ən uftirə qablə ən ənəm və yatmamışdan qabaqsa vitr namazı qılmağı Peyğəmbər s.ə.v mənə vəsiyyət etdi. المحمد بن أباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي أن صوم يوم الجمعة قال نعم Deməli, Muhammed ibn Əbbəd ibn Cəfər buyurur ki, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan soruşdum ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə günü oruç tutmağı nəhy edibmi? Cabir radiyallahu anhu buyurdu ki, bəli. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə günü oruç tutmağı nəhy edib. Ən Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu qal. Əbu Hüreyrə buyurur ki, Səmi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim. Lə yəsumənə əhədukum yevməl cüm'ə. Sizlərdən biriniz cümə günü oruç tutmasın. İllə ən yəsumə yevmən qabləhu əv yevmə bə'dəhu. Yalnız bir gün əvvəl və sonra cüməni tutmaq olar və yaxud da cümənin özü cümə günü oruç tutmaq və bir gün sonra oruç tutmaq. Yalnız budur olar. Yəni, tək cümə gününü oruç tutmaq olmaz. Ömər radiyallahu anhu buyurub ki, Həzəni yevməni nəhə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm ən siyamihimə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurub ki, bu iki günün orucunu sizə nəhy edirəm. يوم فطركم min siyamikum və yevmul axir ta'kuluna fihi min nusikikum. Fitr bayramı günü və ikinci günü isə qurban ətini yediyiniz gün, yəni bayram Qurban bayramı günü Peyğəmbər sallallahu oruç tutmağı nəhy edib. Şər İslamda olan iki bayram ki yoxdur. Deməli Fitr bayramı, bir də Əzha, Qurban bayramı. Bu iki bayramda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oruç tutmağı nəhy edib. Ən Əbi Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu qal, Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu buyurur ki, Nəhə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ən savmı yevmeyn. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki günün orucunu nəhy edib. Ən-nəhr vəl-fitr. Qurban günü və fitr günü. Yəni fitr dəşəri günü və qurban bayram günü. Və ən iştimə-i-səmməm. Və həmçinin bir yekə ağ parçanın içərisinə düşülüb oturmağı bir də nəhy edib və ən yəhtəbiyər racül fi savbin vahidin və həmçinin kişi paltarının içərisində əyəğini yığıb oturmağı da oturmaqını da Peyğəmbər s.ə.v nəh edib və ən salati bədə subh və əsr həmçinin sübh və əsr namazından sonra qılınan namazları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir də nəhy edib. Ən Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu buyurur ki, Ənə ricələn min əshabin nəbi uru leylətəl qadri fil mənəm. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrindən olan kişilər yuxularında onlara qədr gecəsi göstərilib. Fi səbil əvafir. Axırıncı 10 günün 7-ci gecəsində. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurur ki, Ərə rü'yəkum qad təvətəət fi səbil əvafir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən görürəm ki, sizin yuxunuz axırıncı 10 günün 7-ci gecəsi ilə uyğun gəlir. Fəmən kənə minkum mutəhərrihə fəlyətəhərrihə fi səbil əvaxir. Sizlərdən kim onu axtarırsa, yəni qədir gecəsini axtarırsa, onu axırıncı 10 günün 7-ci gecəsi axtarsın. Ən Əişət rədiyallahu anhə Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi səlləmə qal Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurmuşdur ki, Təhərrəv leylətəl qadri fil vitr minəl əşril əvaxir. Peyğəmbər s.ə.v buyurmuşdur ki, Qədir gecəsini son Ramazanın 10 gününün tək gecələrində atların. Ən Əbi Səid əl-Xudri radiyallahu anhu, Ənə Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə kənə yətəkifu fil əşril əvsəl. Deməli, Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v Ramazanın orta 10 günlüyündə etiqaf edərdi. فَاِتَكَفَ عَامًا حَتَّى اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ اِهْدَ وَاِشْرِينَ Və bir il isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm Hətta izə kənət leylətü ihtə və işrin 21-ci gecədə etiqaf etdi. Və hiyə leylətul ləti yaxruc min səbihətihə min itikafihi. Hansı ki, həmən 21-ci gecənin səhəri Peyğəmbər itikafından çıxırdı. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən itəkəfə mə'i kim mənimlə birlikdə itikaf edirdisə, fəliyətəkif fil əşril əvəxir. Bundan sonra isə axırıncı 10 günlükdə itikaf etsin. Fəqət uritu hədihil leylə sümmə unsituhə. Mən bu gecə, bu gecə mənə görsədilmişdi, yəni Qədr gecəsi. Sonra o mənə unutduruldu. Vaqad rəeytuni əscidu fi məin və tin. Mən deyir, gördüm ki, Peyğəmbər s.ə.v palçığın və suyun üzərində səcdə edirəm. Həmən 21-ci gecənin səhəri. Fəəltəmisuhə fil əşril əvəxir. Onu axırıncı 10 gecənin tək günləri, tək gecələri axtarın. Vəltəmisuhə fi kulli bitir. Və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onu bütün tək gecələrdə axtarın. Qalə, Əbu Səyid Əl-Xudri buyurur ki, Fəmətərət əs-səmə tilkəl leylə. Həmən gecə səmadan yağış yağdı, yəni 21-ci gecə. Və kənəl məscid alə əriş. Fəvvəkəfəl məscid. Və deyir ki, məscidin damından yağış səri damırdı. Fəəbsərtu əynəə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin gözlərinin diqqət göz Peyğəmbər s.ə.v-in diqqətlə baxdığını gördüm. Və alə cəbhətihi əsərülmə və onun alnında və alə cəbhətihi əsərülmə və tin ki, supi ihdə və işrin. Peyğəmbər s.ə.v-in üzündə yağış və palçığın izi var idi. Həmən 21-ci gecənin süt vaxtı. Ənə Əişət rədiyallahu anhə ənnə Rasuləllahi sallallahu aleyhi səlləm Kənə yətəkifu fil əşril əvəxir. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayının axırıncı 10 günlüyündə eytikaf edərdi. Kənə yətəkifu fil əşril əvəxir min Ramazan. Həttə təvəffəhullah təalə sümmə itəkəfə əzvəcuhu min bədihi. Peyğəmbər s.ə.v vəfat edincəyə qədər Ramazan ayının son 10 günü eytikaf edərdi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v vəfat etdikdən sonra isə zövcələri Peyğəmbər s.ə.v-in Ramazan ayının son 10 günü etiqaf edərdilər. Ənə Əişətə radiyallahu anhə ənəhə kənət turaccilun nəbi və hiyə həid və huvə mu'təkif fil məscid və hiyə fi hücrətihə yunaziluhə rə'səhu Deməli, Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, mən heyzli olduğum halda Peyğəmbər s.ə.v-in başını darıyırdım. Peyğəmbər s.ə.v isə məsciddə etika etikafda idi. Peyğəmbər s.ə.v-in başını öz otağından çıxaraq Peyğəmbər s.ə.v-in başını Ayşə radiyallahu anhə darıyırdı. Yəni Ayşə radiyallahu anhə heyzi olduğu halda Peyğəmbər s.ə.v-in etikafda olduğu halda başını darıyırdı. İnşallah etikaf e, yəni etikaf ibadətdir. Ramazan ayına məxsus olan bir ibadətdir. Yəni, məsciddə edilən bir ibadətdir. Müsəlmanlar Ramazan ayının son 10 günündə və bu, hər bir, hər bir kəfə vacib olmayan bir ibadətdir. Yəni, sünnətdir bu. Etiqaf Ramazan ayının son 10 günündə müsəlmanın bir məsciddə oturub, orada oturduğu hər bir, orada olduğu, məsciddə olduğu vaxtı yalnız zikirə, Quran oxumağa, namaz qılmağa bağladığı ibadətə deyilir ki, Ramazan ayında orada müsəlman oturur və Ramazan ayının son günü məsciddə keçirilir. Yalnız ehtiyacı olduğu halda məsciddən çıxır bayra, yəni ehtiyaclarını ödəməkdən ötürü məsciddən bayra çıxır. Və bu etiqaf ibadəti budur inşallah. Burada inşallah bu Əmdəsül Əhkəmdən olan kitab-ı siyəm hədislərini bitirirəm. Və sonda Allah subhanahu və teala'ya dua edirəm ki, Ramazan ayını bizə doğru, dürüst, Allah Rəsulunun sünnətinə müvafiq şəkildə əda etməyi bizə müvəffəq etsin və bütün müsəlmanların Ramazan orucunu xeyirli, Ramazan dualarını qəbul etsin, Ramazan ibadətini bərəkətli etsin. Subhanək Allahım və bihəmdik, əşhədu ən la iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyk və əxiru dəvənə ənilhamdülilləhi rabbil aləmin.